¿Qué pasa, Isma? ¿Cómo estás? Tete, bien? Yo bien, ¿tú? Hazme un favor, porfa, tío. Dime. Estoy en Madrid, que estaba haciendo un concierto y tengo que sacar el videoclip justo hoy, hermano. Hazte tú como quieres yo, ¿no? Porfa, tete. Yo te hago el favor, ¿vale? ¿Seguro? Sí, sí, tranquilo. Gracias, gracias, guapo. Te quiero mucho, bro. Venga, te quiero, tete. Nos vemos mañana, chao. on the beat. Una vida con locura solamente me gustaba en la calle la matemática. Haciendo música para todos los bares, yo no tengo que cambiar nunca de temática. Y repito, si molesta el progreso ya demora, pues rascate si te pica. O si no cierras la boca se abre solo por coca. Y la envidia que me tienen que parece un chicle que nadie lo mastica. Parece que ahora decir mi nombre en redes como una táctica. Jugando con los civiles rollo elástica. En el cole nunca aprobaba plástica. Si que empacado hago con plástico. Mira. Mira que es mágico. Con el Benny el coleta, un picolón, una fuga y metida Martí de paquete. Ojo claro, nunca se pone cansado, pero usa los radares que son de satélite. Mi equipo con nadie compite. El equipo se llama de Mi equipo con nadie compite. Ojo claro, ha sido la élite. En la música que sea de los buenos, ninguno me llaman para un comité. Escuchando una tira de la para el moral, puede que yo vomite. Parece que son mentiras, pero luego se creen que de frente ha sido un chiste. Porque fuiste fuiste. Y, y, y cómo están, habla pero luego dime dónde están. Y cómo están, ahora yo soy el que reparte el van. Y si luego están, dime por qué me ven y se van. Y si luego están, dime por qué me ven y se embaran Y cómo están, habla pero dime dónde están. Y cómo están, ahora yo soy el que reparte el van. Y si luego están, dime por qué me ven y se van. Y si luego están, dime por qué me ven y se veo de compras con toda la banda y luego me ven y se Y se van por pata, se van por coche, cogen un tren y se van. En mi zona te quitan pa' que valorado más de 100 y se Y luego a tu mismo patrón se lo cogen y lo venden y se Como bufala, llamo Gonzalo, tira de bala, un el palo, compro dos a la mala, luego lo igualo pensando en la nada, luego en un palo. Nadie se nos compara, No mola si ropa cara, roba cosas por cara, otro hago por la cara, como gitano con la vara, como dos diciendo para, como si en fuga parara, y luego a la de dispara, como si nunca parara. cómo están. Habla pero luego dime dónde están. Y cómo están. Ahora yo soy el que reparte el van. Y si luego están, dime por qué me ven y se van. Y si luego están, dime por qué me ven y se van. Y cómo están. Habla pero dime dónde están. Y cómo están. Ahora yo soy el que reparte el van. Y si luego están, dime por qué me ven y se van. Y si luego están, dime por qué me ven y se van.